بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على خير خلق محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته alloh subhanahu va taologa beadad hamdu sanolarimiz payg'ambar sallallohu alayhi vasallamga durudlar salovatlarimiz bo'lsin siz bilan bizni mana shu muborak idul qurbon bayramiga yetkazgan allohga hamd sanolar bo'lsin bu idul qurbon qanday bayram bu haqida nimalarni bilamiz Bu qanday bir xursandchilik kunki, siz bilan biz mana shu uni bir qadriga munosib ravishda bir kutib olishimiz uchun bizdan nimalar matlub bo'ladi. Payg'ambarlar tarixini o'rganar ekanmiz, payg'ambarlarning otasi bo'lgan Abul Anbiyo Ibrohim alayhisalom qissasida mana shu qurbonlik qilishi qissasi bayon qilindi. Ibrohim alayhisalom Alloh taoloning maqtoviga loyiq bo'lgan payg'ambarlardan Abul Anbiyo bo'lgan kishi bo'ldi. Ibrohim alayhisalom haqida Alloh taolo aytadi: Auzu billahi minash-shaytonir-rajim. Va Ibrohim allazi vaffa. Bu vafo qilgan Ibrohim edi. Alloh subhanahu va taolo tomonidan Ibrohim alayhisalomga qanday sinov bo'lmasin, qanday imtihon kelmasin, Ibrohim alayhisalom vafo qildi. 17 yashar yosh yigit ekan, Alloh taoloning tavhidiga odamlarni chaqirdi va qavmi uni o'tga uloqtirishlikni qasd qildi. Ana shu farohmonga o'tkazib qo'yib, o'tkazib uloqtirishlikdan oldin bitta so'z aytdi. Hasbunalloh va ni'mal vakil. O'zini qurbon qilishini Alloh taolo talab qiluvdi. Taraddudsiz hasbunalloh dedi. 85 ga kirganda ko'rgan bir dona farzandi Ismoilni ayoli Hojar bilan hech kim yashamaydigan, ekin-tikin bo'lmagan, hech bir odam bo'lmagan Makka yoki Bakka vodiysiga tashab kelishini buyurganida so'zsiz itoat qildi. Ana shu bir dona bo'lgan o'g'li Ismoilni o'zini qo'li bilan so'yishligiga vahiy bo'lmagan edi, ishora bo'lgan edi. So'zsiz itoat qildi. Shuning uchun Alloh taolo aytadi: "Va Ibrohim allazi vaffa" Alloh taolo Ibrohim alayhisalom o'g'li Ismoilni Allohning roziligi yo'lida qurbon qilishga tayyorligini ko'rgandan keyin vafadayna vafadaynahu bizibhin azim. Biz unga boshqa bir qurbonlikni berdik deydi. Ana shu jannatdan chiqarilgan qo'chqorni Alloh taolo berdiki, mana shu Ismoil alayhisalom o'rniga so'yiladigan bo'ldi. Va mana shu kundan boshlab Alloh taoloning roziligi uchun qurbonlik qilishlik Ibrohim alayhisolamning sunnat bo'ldi. Siz bilan biz so'yadigan qurbonliklarimizning ma'nosi bu Parvardigoro biz Ibrohim seni roziliging yo'lida har qanday narsani seni roziligingdan yuqori qo'ymasligiga hujjat bo'lganda biz ham seni roziligini hamma narsadan ustun qo'yamiz degani bo'ladi. Parvardigoro siz bilan biz bandalar seni bandalaring biz seni payg'ambaring Ibrohimning sunnatidamiz, u kishining millatidanligimiz va seni roziliging yo'lida har qanday narsaga tayyormiz degan ma'noimiz bo'ladi. Bu so'yadigan qurbonligimiz asli Alloh taologa na go'shi, na bir suyagi, na boshqa narsasi yetib bormaydi. Balki bizdan bo'lgan taqvo yetib boradi. Qurbonlikning ma'nosi avvalambor kishi qurbonlik qilar ekan Alloh taoloning hisobsiz bergan ne'matlarini shukrini adosi misol ramzi. Bir yil davomida sodir bo'lgan xato kamchiliklarni yuvishligin ma'nosi va keyingi yilga eson-omon yetib borishlikka Alloh taolodan bir duo ma'nosi. Va qolaversa, oilalarimizga, rizqimizga baraka olib kelishligining ma'nosi. Mana shu niyatlarda Alloh taoloning roziligi yo'lida, Alloh taologa yaqin bo'lishlik niyatida qurbonliklar qilamiz. Yana qaytarib aytamiz, Alloh taologa na go'shi, na yog'i, na suvi yetib bormaydi. Alloh taologa bizdan bo'lgan taqvo yetib boradi. Mana shunday bir xursandchilik bo'lgan, bayram bo'lgan kunlar hammamizga muborak bo'lgan bo'lsin. Bugungi suhbatimizning mavzusi Payg'ambar sollallohu alayhi vasallamni mana Abu Hurayra roziyallohu anhudan rivoyat qilingan muttafaqun alayhi bo'lgan hadisi mavzu bo'ladi. Alloh subhanahu va taolo dedi Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam sizlarga hajni farz qildi. haj qilinglar dedi. Shunda bir kishi turib so'radiki, "Ya Rasululloh, qariylami?" dedi. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam sukut saqladi. Haligi kishi ikkinchi marta so'radi, "Qariylami?" dedi. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam javob bermadi. Uchinchi marta "Ya Rasululloh, qariyli haj qilishimiz farz bo'ladimi?" dedi. Shunda Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam aytdiki, "Agar hozir ha deb qo'ysam, qariyli farz bo'lib qoladi." va davom etdi. Sizlarni nimadan qaytargan bo'lsam, undan yiroq bo'linglar. Nimaga buyurgan bo'lsam, imkon qadar o'sha narsani bajaringlar. Sizlardan avvalgi o'tgan qavmlarni halol qilgan narsa ularning o'z payg'ambarlarga ko'p savol beraverishlari va ko'rsatmalarga xilof qilishlari sabab bo'lgan. Yassiru va la tu'assiru, bashiru va la tunaffiru. Dinni oson qilib beringlar dedi Rasululloh. Qiyinlashtirib olmanglar. Din bilan odamlarni xursand qilinglar, cho'chitib qochirib olmanglar dedi. Din yengillik. Bugungi suhbatimizning mavzusi mana shu hadis bo'ladi. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallamning bu hadisida sharhlashga kirishar ekanmiz, bu ahamiyat haqida, bu hadisning ahamiyati haqida bir qancha olimlarning so'zlari bor. Ulamolar ushbu hadisni ahamiyati va chuqur ma'nolari haqida juda ko'p gapirishgan. Xususan Ibn Hajar Haytami aytadi, bu ulug' hadis dinni asoslaridan, islom arkonlaridan sanaladi. Uni yodlash, yozishlik va chuqur ma'nolarini o'rganishlik lozim bo'ladi. Endi hadisga o'ziga o'tadigan bo'lsak, e'tibor beraylik. Payg'ambarimiz avvalambor nimadan qaytargan bo'lsam, uzoq bo'linglar, nimaga buyurgan bo'lsam, imkoniyat qadar bajaringlar dedi. Birinchidan inson harom narsalardan o'zini tiyishligi, gunohlardan tiyishligiga ishora bor. Uni orqasidan Allohning buyruqlarini bajarishlikka ko'rsatma bor. Qaytarilgan narsalar nima? Alloh subhanahu va taolo payg'ambar orqali bandalarga ba'zi bir ishlarni qilishga man qildi. Ba'zi ishlarni qilishga ijozat berdi. Man qilingan ishlar ikkiga bo'linadi. Qilishdan Alloh taolo qatargan ishlar ikkiga bo'linadi. Harom va makruh. Harom shunday amalki, harom amali qilgan odam gunohkor bo'ladi. Harom amalni qilmagan odam savob topadi. Haromni halol degan odam kofir bo'ladi. Ya'ni bu aroq ichish, zino qilish, xo'rlik, tarozdan urishlik, yo'l to'sarlik bu ishlar harom amallar sirasiga kiradi. Bulardan to'la to'kishligicha uzoq bo'lishimiz lozim bo'ladi. Ikkinchi qaytarilgan narsa bu makruh bo'lgan amallar. Bu harom darajasida emas. Makruh amallarni qilgan kishi gunohkor bo'lmaydi. Lekin beadablikda aylanadi. Xususan nimalarga o'xshaydi bu makruh amallar? somsoq bilan piyozni xom yeb jamoat namoziga borishlik. Ya'ni og'zdan chiqadigan badbo'y hid yonidagi namozxon kishilarni ozor berganligi uchun makruh sanaladi. Makruh ishlar nima? Odamga qarab esnashlik. Makruh nima? Dasturxon ustida beadab ishlarni qirg'inlarni qilib o'tirishlik. Bu kishini axloqini, odobini pastligiga ishora qiladi. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam birinchi bo'lib gunohlardan uzoq bo'linglar. Mana shariat islomiyya hukmlarini bajarishligida bir inson qiyinchilikka, mashaqqatga to'g'ri kelib qoladigan bo'lsa, shariat bu kishiga yengillik beradi. Zarurat tug'iladigan bo'lsa, ba'zi bir harom qilingan amallar zarurat bo'lib qolgan paytda shariat tomonidan ruxsat beriladi qilishlikka. Chunki Alloh taolo la yukallifullohu nafsan illa usaha. Insonni toqati ko'tarmaydigan narsaga Alloh hech qachon bandalarni majbur qilgan emas. Shuni iymon keltirishimiz kerak. Beş mahal namoz dedimi, demak toqatimiz ko'taradi. Agar de Alloh buyurmasin. Aroqni tashlaylar, qimorni tashlaylar, harom narsadan uzoq bo'linglar mi? Agar biz qila olmaganimizda Alloh bu narsani buyurmas yalan Savdoda yolg'on yok iloji yo'q degan odam kalima keltirib olsin. Chunki Alloh iloji bo'lmaganida buyurmas edi. Demak, shariatda qanday hukm bo'lsa, siz bilan bizi toqatimiz ko'taradi. فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم mana mana shu oyatlarga asoslanib ulamolar fiqh olimlari shunday bir qoidani ishlab chiqarishgan zarurat tubihul mahdurat man qilingan ishlar harom bo'lgan ishlar agar sharoit taqozo qilib qolsa qilishlikka ruxsat ochiladi unga deydi endi ana shu zarurat degan so'zni yaxshiroq tushunib olishimiz kerak bo'ladi Endi kim dedi Alloh taolo? Zolim va haddan oshmagan holida nochor vaziyatda qolsa gunohkor bo'lmaydi. Ya'ni bir inson bir safarga chiqdi, yeguligi qolmadi, oldida o'lim tibi go'sht turibdi. O'zi o'lgan jonivorni go'shi harom bo'ladi, hammamiz bilamiz. Endi o'lib qolishlik xavfi turgan paytda o'lib qolmaslik darajasida ovqat yeyishlik, mana shu harom luqmadan yeyishlikka shariat ruxsat beradi. Endi sharoit deganda, zarurat deganda farqiga borib olaylik. Qonini bo'shtirib yeyish bunga kirmaydi. Yeb qonni to'g'izib olgandan keyin ertaga kunga olib qo'yishim bunga kirmaydi. Ana shu holatda bir kunga yoki o'lmay qolishiga yetadigan darajada yedida qolganini yeyishligi mumkin bo'lmaydi. Ha, demak, odam chichi qiylanib qolganda qora narsani qilsa bo'lar ekan degan bir yengil motori shuncha bo'lib qolmasin. Zarurat degani nima degan? insonning moliga, joniga haqiqatan xatar yetkazadigan holat zarurat deyiladi. Endi konditsioner yo'q ekan bitta odam uyida. Yo bir uyini bir yevro remont qilmoqchi ekan, pul yo'q. Amerika ham zaruratda shuni qilishim kerak deb turib harom ishga kirib ketadigan bo'lsa, bu odam ishi to'g'ri bo'lmaydi. Bu hayotdagi to'kin sochinlik, farovonlik, bu jihozlarni zo'r bo'lmasligi zarurat qatoriga kirmaydi. Yana o'tamiz, moliga, joniga haqiqatan tahdid soladigan holatda harom narsani qilishga ozgina izn beriladi. Demak, birinci qismini suhbatlashgan bo'ldik. Payg'ambarimiz nimadan qaytargan bulsan fi'liylar Bana Mana kısmı qismiga o'tamiz, buyruqlarga bo'ysunish. Bizde hali harom ishlarni buradasın tark qilmagan birodarlarimizga nafil namoz o'qish, nafl roza tutish, qazo namoz o'qishlikni miq deymiz Hali bu haram işten chiqqani yo'q. Hali qornigacha baxsida turgan odamga yuvilishlikka buyur ekanga o'xshaymiz. Baxsidan chiqsin u. Chiqqandan keyin yuvilishlik dasayga yarashadi. Kishi harom narsalardan tiyilishligi birinchi navbatda bo'ladi. Buyruqlarni bajarishlik ikkinchi o'rinda kelyapti. Alloh taolaning bandalariga buyurgan buyrug'i ikkiga bo'linadi. Birinchisi farz, ikkinchisi mandub. Farz mana Alloh subhanahu va taolo payg'ambar alayhisalom orqali buyurgan ishlar, farz amalini qilgan odam savob topadi, qilmagan odam gunohkor bo'ladi, farzni inkor qilgan odam kofir bo'ladi. Haromni halol deb qolsa kofir bo'lsa, farzni farz emas desa kofir bo'ladi. Namoz, roza, zakot, bola halol yegizishlik, mana shu ishlar farz bo'ladi. Shu farz emas degan odam kofir bo'ladi. Besh mahal dedimi? 5 mahal. Endi sharoitga qarab ikki mahal o'qsa bo'lar ekan odam qattiq yanglishadi. Yuqorida aytdik, la yukallifullohu nafsan. Insonni Alloh toqati ko'tarmaydigan narsaga buyurmagan. Demak, inson besh mahal namoz o'qiy oladi. Ikkinchisi mandub yoki sunnat bo'lgan amallar. Bu o'sha o'ng qo'li bilan yishlik, sunnat namozlari o'qishlik, sunna ozon aytishlik va boshqa sunnat amallar. sunnat amalini qilmagan odam gunohkor bo'lmaydi, lekin itob malomatga qoladi. Harom, makruh, qaytarilgan narsa. Buyurilgan ish farz bilan sunnat. Endi bizda bir mashhur bo'lgan bir maqolimiz bor. Musulmonchilik mana shu qoidamiz, mana shu maqolimiz qayerda ishlashligini yaxshilab endi bilib olaylik. Harom bo'lgan ishlarda, farz bo'lgan ishlarda asta-sekin degan gap ishlamaydi. Yaxshilab tushunib olaylik. Aro ichyaptim birodar? Sekin-sekin deyilgani musulmonchilikda 1 litr ichyapdim, endi 750 grammga tushirdim. Keyingi oyga 500 grammga tushiraman. Sekin sekin sekin degan gap ketmaydi harom ustida. Harom deydimi? Shart tashlanadi. Alloh subhanahu va taolo aroqni harom qilishda 3 bosqichda o'tdi. Aroqda sizlarga foyda ham bor, ziyon ham bor. Ziyoni ko'proq, bitta ishora Bir qancha vaqt o'tgandan keyin namoz o'qiyotganingizda kayf holatiga yaqinlashmanglar. Ikkinchi ishora, uchinchisida albatta aroq, qimor, yulduzlar bilan, cho'plar bilan fol shaytonning amalidan bo'lgan najosat Mana shu oyat nozil bo'lganda Madina ko'chalarida tayyorlangan ichki aroqlar suv bo'lib oqdi. Harom deyildimi? Endi shaqqa tashlashni kerak bo'ldi bu narsa. Sorning haromdagi oyat tushdimi? Pisxo'rlikka pul berganlarga bo'pti foydasini olinglar demadi. Valakum rusu amvalikum. Pisxo'rlikka pul bergan bo'lsanglar, pulingizni tanasini qaytarib olinglar, foydasini kechinglar dedi. Harom bo'lgan ishlarni tashlashlikda qaytarib aytamiz, sekin-sekin degan gap ketmaydi. Xuddi shunga o'xshagandek, Alloh taolaning farz bo'lgan ishlarida ham sekin-sekin degan gap ketmaydi. 30 kun roza ro'zamiz, 30 kun ro'za. Bir yil boshni 3 kun tutdim. Keyingi yil oxirida 3 kun qo'shib qo'yaman. 3-chi yil 3 kun, 3 kun, 3 kun. Farq bo'lgan ish. Hozir adamimiz masalan, namoz o'qiyapsin, masalan, ikki mahal o'qib turibman hozir. E, musulmonchilik asta-sekin deyilgan u. To'g'ri akalar, to'g'ri. Asta-sekin deyilgan. Qayerda ishlaydi bu qoida? Faqat sunnat bo'lgan, nafil bo'lgan ishlarda sekin-sekin degan joy ishlaydi. 5 mahal namoz o'qib haromdan tiyildimi? Endi sekin-sekin nima qilsin sunnatda? Qiyomlar qilish, Nafl roza tutish, nafl sadaqalarni berish, tasbih aytish, tahlil aytish, payg'ambarning sunnatiga amal qilish musulmonchilik asosligin degan so'z nafl bo'lgan ibodatlarni ishlaydi. Harom bilan farzni ishlamaydi. Mashaqqat yengilliklari boshlaydi. Yuridullohu bikumul yusr va la yuridu bikumul usr. Alloh sizlarga yengilligini istaydi. Og'ir bo'lishini istamaydi. Bizda ba'zida shunaqa bir holatlar bo'lib qoladiki, musulmonchilikka mahkam olgan odam hayotda jiddi bir shu amallarni bajarishida qiyinchilikka uchrayotganini ko'rasiz. Bu odam haqiqatan musulmonchilikka amal qilib qiyinchilikka kirayotgan bo'lsa, yo musulmonchilikni to'g'ri tushunmayapti bu, yoki ilmsiz. Inson Allohning buyruqlarini bajarishda mashaqqatga kirib qoladigan bo'lsa, aytdik mana yengillik ishlaydi. Va ma ja'ala alaykum din min haraj. Bu dinda Alloh sizlarga hech qanday tanglik qilmadi. Mana Allohning buyruqlari ba'zida bizga og'irga o'xshab tuyuladi. Qaytargan xatarlari bizga zararga o'xshab tuyuladi. Aradan yaxshi javob qilyapti, qama deyapti, zararga o'xshayapti. Allohning buyruqlari bizga og'ir tuyulayotgan bo'lsa, bu bizga og'ir tuyulyapti xolos. Mana bitta misol bilan tushuntiraman sizlarga. Alloh qodir qilsa. 5 ga yoki 4 ga kirgan bola sariq kasalga uchraydi. sariq kasalga uchragan bolasini doktorga olib boradi ota, qo'lidan ushlab turib beradi. Tomiriga bir martada tushib olsa tushib oldi, bo'lmasa sayoradi, sayoradi, sayor hali bola dod deydi. Otasiga qaraydi-da, otam menga zulm qilyapti deydi. O'zini 5 yashar aqli bilan bu narsa foydaligini tushuna olmayapti. Xuddi shunga o'xshagandek, siz bilan biz ham Alloh taoloning aytgan hukmlari bizga og'ir yoki bizga mashaqqat bo'lib tuyuladigan bo'lsa, bizga mashaqqat bo'lib tuyuladi. O'zi aslida bizning foydamiz. Agar o'sha bolani yina saysa joni og'riyapti deb turib, o'sha gemodezini tomiriga quydirmasangiz, jigari shu o'lib qoladi. Xuddi shunga o'xshagandek, harom bo'lgan ishlarni tark qilishlik qiyin bo'lsa, farzandni bajarishi og'ir bo'layotgan bo'lsa, siz bilan bizning kamchiligimizdan boshqa narsa emas. Chunki Alloh taolo bizga faqat yaxshilikni, yengillikni xohlaydi. Yana bir tushunishimizga soddaroq misol shuki, namoz o'qiyapsiz. Mana namozda qiyomda turib qimillamasdan turishlik namozni farzlaridan bittasi. Namozda turgan paytingizda o'malagan bolachangiz kechkaga qarab ketyapti o'malab. Namozda qimillamasdan turishingiz Allohning siz ustidagi haqqi edi. Siz Allohning oldida haqqingizni o'tayotgansiz. Nima qilasiz? Esliklar aytar ilmlilar. Mana deydi, iymoningizni sinaydigan vaqt keldi deydi. Qani bolangga bo'lgan muhabbating balatmi yoki ibodatga bo'lgan muhabbating balatmi deydi. bolasiga bo'lgan mehri baland, lekin uyatganda indamay turadi. yoki yer qimirlab qoldi. Qasr qusur qum tushdi boshladi. Namozda turibsiz. Mana deydi, endi yasan o'zingni deydi. Alloh subhanahu va taolo mana shu o'rinda badlasi yengillik qilib, bolangga qaradi. Namozni buzib, bolasini o'tib qo'yib bir chekkaga, keyin namozini o'qiradi. Alloh bizga zulm qilyapti ekanmi? Biz tushunmayapmiz dinimizni. Biz ilmsizligimizdan, dinimizni fahmlamaganligimizdan o'zimizni mashaqqatga tushib olyapmiz ekan. Demak, bolamiz o'malab ketayotsa namozda assalomu alaykum va rahmatulloh buzib turib, borib bolani olib qo'yamiz bir chekkaga. Agar bu din bizga mashaqqat xohlaganda turasan demasmidi? Demak, inson mashaqqat chekilganda islom unga yengillik beradi. Yengilliklar. Ramazon oyida kasal bo'lib qolgan odam agar roza tutsa ziyade ziyoda bo'ladigan bo'lsa, tutmasligi mumkin. Bu bitta yengilliği. Su ishlatsa, sog'ligiga zarar yetadigan odam tayammun qilishi mumkin. Safardagi odam namozlarni qasr qilib o'qiydi. Yengillikmi bu? Din nihoyatda yengil narsa. Agar buni to'g'ri tushunsak. Demak, inson mashaqqat chekirganda Alloh yengillik berar ekan, bu mashaqqatni to'g'ri tushunish kerak yana. Ramazonda roza tutib bitta odam abetga borib qonni ochib qo'ygan ekan, men qiynalib qoldim. Axir dinda mashaqqat chekirganni yengillikka hisob bergan deb tapotib qilib olmaydi. Yoki bo'lsa, bomdod namoziga tursam, men soqotib qolyapman aytaman siz joyimdan. Mashaqqat bu men uchun endi dinda mashaqqat bo'lganda yengillik bilan tappot yopib olish mumkin emas bu. Mashaqqatni to'g'ri tasavvur qilish kerak. Insonni moliga va joniga haqiqatan taqdir soladigan narsalar mashaqqat deb aytiladi. Mashaqqat haqiqiy qaysi? Hajga borsa bola chaqasidan biroz uzoqda bo'larmish. Unga ko'ngli bormasmish, chunki bunga mashaqqat ekan hajga bormay qo'yaverarmish. Hajga qachon borish mumkin bo'lmaydi. Yo'lda qaroqchi bo'lsa, yo'l xotirjam bo'lmasa shu mashaqqat. Agar shu xaroshiga ro'baro bo'lib, o'lib ketishi xavfi bo'ladigan bo'lsa, shu odamdan soqit bo'ladi. Lekin uydan uzoq bo'lib ketishni bahona qilib, haj erkasini soqit qila olmaydi. Tashqarida inson haddan tashqari sovuq bo'lyapti mana. Chiqib tahorat olsa, joniga zarar yetishligi aniq kasal bo'lishi yoki kasali ziyoda bo'lishi. Shunda tayammum qilishiga shariat ruxsat beradi. Bir inson qo'lida yarim litr suv bo'lsa, tahorat olgani yetmaydi. islomni yengilib beriladi deyilmaydi shu yerda. Shu yerda suv yetgancha tahorat qiladi, qolgan yetmagan joyiga nima qiladi? Tayammum qiladi. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallamdan Imron ibn Husayn aytadi, badanimda ishiqlar paydo bo'ldi deydi. Ishiqlar paydo bo'ldi, namozni qana qilib o'qiyman dedim, Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam tikka turib o'qi dedi. Agar o'qiy olmasang, o'tirib o'qi. Agar o'qiy olmasang, yotib o'qi dedi. Demak, namoz hech qanday qasiga tark qilinadigan amal emas ekan. Lekin imkoniyat bo'lmay qolgan paytda shariat yengillik beradi. Fattaqulloha mastata'tum wasma'u va ati'u. Tavobun surasida Alloh dedi: "Bas kishingiz yetganicha Allohdan qo'rqinglar, o'zlaringizga qilinayotgan pan nasihatga quloq tutinglar va itoat etinglar." O'zi mana har kim toqati ko'targancha qo'shimcha nafli ibodatlarni qiladi. Farz bilan haromda toqatga qaralmaydi. Hamma qila oladi. Shuning uchun u narsa farz bilan harom. Nahl ibodatlarni qilishlik insonlar toqat har xil. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam aytadi, sizlar deydi. Mana imomi Ahmad Abu Dovud rivoyat qilgan sahih hadis, sizlar hamma buyurilgan narsani bajarishga toqatingiz yetmaydi. Demak, toqatlar har xil. Hammalarda toqatlar yetmaydi. Hech qachon ularni hammasini qila olmaysizlar. Lekin o'rtacha yo'lni tutinglar va so'yinglar. Hammasini bajara olmaysizlar. toqatinglar ko'targancha qilinglar deb payg'ambar alayhisalom. Keyingi mabhas fasodni tash tomonidan yo'qotishlik kerak bo'ladi. Endi achchiq bo'lsa ham aytamiz. Bir odam nafl ro'zalarni zo'r tutadi, dushanba, payshanba ro'zani qoldirmaydi, lekin tutxurlikka qo'l urayotganini ko'rasiz. Hojaka ekan deb qo'yadi. Ana hojaka deydi. Hajga borib mana ish qilyapti. Yoki boshqa bir odam masjidga 5 namoz namozga qatnaydi. Hozir men kanda qilmaydi. Lekin uyga kelayotgan luqmaga e'tibor bering. Diqqat qilaylik shunga. Ehtimol nevaramiz latodan pul topayotgandir. Ehtimol aroq savdosini qilayotgandir. besh ma'lumotga boryapsiz-da, unga ko'z yumib qo'yapsiz. Eng asosiysi katta-katta pul olib kelyapti. Yoki boshqa bir odam masjidga yaqin boshlagan bolalarni qattiq malomat qiladi-yu, uydagi kelin qiz kelinlarini avratini ochib yurganligi bilan ishi yo'q. Agar kimda shu sifatlar bor bo'ladigan bo'lsa, qilayotgan amallari to'g'ri bo'lmaydi. Shuni yaxshilab bilib olaylik. Chunki payg'ambar sollallohu alayhi vasallam birinchi bo'lib nimadan qaytaryapti? Harom narsadan qaytaryapti. Keyin orqasidan buyuryapti. Siz besh marmashib yurganligingiz, sadaqa qilganligingiz, nafil qilganligingiz yoki haj qilganligingiz harom luqmadan, gunoh ishlardan tiyilmasdan turib bo'layotgan bo'lsa, bu amallarni qabul bo'lmasligi xavfi bor. Bu odamlar aytadiki, Shu 5 mahal namozimizda nima qilyapmiz? Hojaga duo qilyapmiz deydi. Sadaqa qilyapmiz, yetim yetimlar bizni haqqimizga duo qilyapti, o'tmaydi. O'tmaydi. Abdulloh ibn aytadi: "Bir so'm" deydi, bir dona, bir dona o'sha chaqani oltidan biri. Shu bir tiyin deyli bizi pulimizni aytganda. Bir tiyin pulni haromdan kelayotganda olmasdan tashab qo'yganligi 100 ming dinorni sadaqa qilgandan afzal men uchun deydi. Demak, savob topishlikda boy bilan kambag'alda imkoniyat teng ekan. Bir res xonam satıp sotib de, da aytib 500 dolmuş ne sabah qilib yubordi. Nima gözü o'zicha? Yuhulup ketdi. Haram savdosi bor. Yetim yasirga masjidga pul berib qo'yadi, shu bilan nima deydi? Yuvilib ketdi deydi. O'tmaydi. Haram, pul bilan qorin to'yib ibodat kılınsa bu o'tmaydi. Abu Bakr Siddiq roziyallohu anhu biri birida qo'lidagi kulu, bir taom ko'tarib keldi. Odati bo'yicha xo'jayin uchun halol borardi, uni xizmatini qiladi, buni ishini qiladi, topgan pulni olib keladi, xo'jayinniki halol yer edi. Har safar qul olib kelganda Abu Bakr qatnab keldi buni dedi. Aytar edi, eshitib yer edi. Bu safar so'ramasdan yeb qo'ydi. Hali qul Abu Bakrga qarab turib, "Ey Mavloyim" dedi, "Siz so'ramay yeb qo'ydingiz" dedi. "Ha, qani olib kelding bu pulni?" dedi, aytdiki, Cahiliyette dedi islomga kirishdan burun, bir odamda polini ko'rgan edim dedi. Kolayı qarab turib. Shunda polini ko'rib aytib bergan edim, e, berolmagan edi xizmatimga. Mana hozir beruvdi, olib keldim dedi. Ya'ni ana shu shirk bo'lgan, kufr bo'lgan ishni qilib pul topib kelganligini aytdi. Abu Bakr Siddiq qo'lini tiqib og'ziga suv ichib ko'karib qorayib chiqarib yubordi. Nima endi unchalik o'zizni qiynadingiz deganda payg'ambar sollallohu alayhi vasallamdan shunday so'zni ben. qorniga harom luqma aralashgan kishini ibodatini Alloh 40 kun qabul qilmaydi degan. Endi bola zatoxonadan pul topib kelayotgan bo'lsa, psixologdan pul topayotgan bo'lsa, harom savdoda qilib har kuni yeyotgan bo'lsangiz, sizning ibodatingiz qana qabul bo'ladi? Shuning uchun inson o'zini hayotdagi gunoh bo'lgan, fasod bo'lgan ishlar yo'q qolmasdan turib, ibodatim to'g'ri bo'lyapti deyishga haqqi bo'lmaydi. Faraz qiling, mashinani hamma yog'ini zo'r qo'ydingiz-ku, doim bir yomon benzin quyib turasiz unga. Nima bo'ladi oxirida? Mashinamizga yomon benzin qo'ygimiz kelmaydi, qarab qo'yinglar. Bunga pulimiz ketganda Xitoyda temir tesagini qo'yish xolamaymiz, uzoq yo'lda qiynalib qolaman, lekin ibodatlarimizni qabul bo'lmasligiga sabab bo'lib qoladigan harom narsadan o'zimizni tiya olmaymiz. Hasan roziyallohu anhu aytadiki, obidlar deydi, taqvoli bandalar. Eng afzal ibodatni nimani bilishgan? U nafr roza, nafl sadaqa emas. Nafl oza nafl sadaqadan ko'ra harom bo'lgan amallarni tark qilishdan ko'ra kattaroq savob ko'rmaganlar. Yana qaytarib o'tamiz, hayollar bo'lmanglar. Eng afzal ibodat harom ishlardan o'zini tiyishlik. Ehtimol 5 mahal masjidga qatnamayotgandirsiz. Ehtimol oza o'zi tutolmayotgandirsiz. Ehtimol sadaqa berolmayotgandirsiz. Lekin harom kelganda o'zingizni tiyib oling shundan. Gunohdan tiyib oling Ehtimol Qur'on o'qigan shu qoridan ko'ra yaxshiroqdirsiz. ko'zingizni bir marta zina olib qochgan paytingizda g'iybat bo'layotganda tilingizni tiyib chiqib ketganligingiz afzalroq deb 10 ta masala qilishingizdan ko'ra. Gunohdan o'zini tiyishlikdan kattaroq ibodat bo'lmaydi. Yomonlikni oldini olish yaxshilikni jalb qilishdan muqaddam turadi. Nima degani bu? Bir ish qilsangiz, savob ham bor, orqasida gunoh ham bor. endi mana shu harom narsani sotsangiz, puldan olib, kambag'allarga nima qilasiz? Kedirasiz. Bu foyda, lekin harom ishga qo'l Ziyon. Foydani o'ylab turib ziyon qilinmaydi. Aksincha, ziyonni o'ylab turib foyda qilinmay qo'yilaveradi. Tuzimiz bor, xaridor keldi. Aroq qiladigan odam 10 so'mni olaman dedi. Bozorda sotaman odam kelib 5 so'mdan so'radi. Nima qilinadi shunda? Bozorga sotib olaveradi. Mana keyingi mabhas o'tgan ummatlarning halokat sabablari. ko'p savol berishlik va talash tortishlik halokatga sabab bo'lgan. Ana bizning zamonimizda ayni sizlarga aytmoqchi bo'lgan bir asosiy narsa ham shu o'zi bugun. Avvalgi ummatlar halok bo'lib, balo kelib, qirilib ketgan bo'lsa yer yuzida, ularning sababi bitta bo'lganki, savolni ko'p berishgan va ko'p talashib tortishgan. Mug'irat Shoba Shuba roziyallohu anhu aytadi, Nabiy sallallohu alayhi vasallam behuda gap so'zdan va ko'p savol berishdan hamda molni zoya qilishidan qaytargan. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam sahobalar bilan turar ekan, so'rab ketishdi. So'raydilar, javob beraveraman dedi. Bittasi meni tuyam qayerda dedi. Seni tuying falon joyda. Meni otam kim dedi. Seni oting Huzofa dedi. Seni ot meni otam kim dedi. Seni oting shaybani ozod qilgan quli Solim dedi. Boshqa odamni otam deb yurardi. Shuni so'ramaganida indamay yurdi o'sha otam deb. Endi otasi boshqaligani bo'lib qoldi. haligi odam so'rab boshiga balo orttirib oldi. Savolni ko'p berishlik kishini mashaqqatga tiqadi. Musa alayhissalom o'zini qavmiga o'likni tiriltirib berish uchun bitta sigir so'yinglar deyapti Alloh dedi. Nima deyishdi? Qanaqa bo'lsin dedi. Qanaqa bo'lsin, qanaqa bo'lsin, rangini ayt, yoshini ayt. Oxiri ana shu sifatlarga ega bo'lgan molni topishdi, terisiga to'ldi tilla bersi. Bitta sigir deganda indamay so'yib qo'ygani oson qutilishar, lekin savolni ko'paytirish vardi, o'zlariga mashaqqat qilishib oldi. Bizning musibatimiz nimada? Endi moqor akadan nima nimada erkimonga? Ha? Mana to'g'risida nima deysiz? Javob aniq aytilgan. O katta-katta ustozlar aytib qo'ygan javobni. Bu qora aka nima derkin? O'zi maqsad nima? Yo'l topib beramikan Savol yo bir narsani bilmasangiz bilish uchun so'raladi, yo so'ralayotgan odamni ilmini tekshirish uchun beriladi yoki talashib topish uchun beriladi. Agar siz bilan biz so'rayotgan savollar, diqqat qilaylik akalar. Ehtimol oramizda faqat hayit namoziga keladigan odamlar bor. bir yilda 2 marta. Faraz qilaylik, bir do'kon bor. Bilmasdan kirib qoldingiz. Kirib so'radingiz, "Mana bu soatingiz nechi pul?" "Faloncha so'm." "Mana kastingiz nechi pul?" "Faloncha so'm." "Mana telpekchi boshingizdagi?" "Faloncha so'm." keyin chiqib ketasiz qo'lingizdan tushadi bizda dedi so'ralgan narsa albatta olinishi kerak edi borib qoq qoqsoq qilasiz haligi narsani majbur olasiz keyingi safar o'sha do'konga kirasizmi agar kirsangiz ham biror narsani so'raysizmi musibat nimada musibat biz amal qilamizmi qilmaymizmi so'rab ko'ramiz so'rab qo'yaylikchi o'sha narsani so'ramasdan turib gunohligini bilmay qilib yurgan bo'lsangiz gunoh yozilmaydi sizga endi so'rab qo'yganingizdan keyin nima bo'ladi Qaniydi shunaqa do'konlar bo'lsa? Bu do'konlarda hech qachon savdo yurishmas edi. Chunki majbur olishini bilgan odam kirmay qo'rardi. Savol berishni ham xuddi shunday bo'ladi. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam bunaqa savollar ko'payib ketgan paytda bu narsalardan payg'ambarimiz norozi bo'lardi. Sahobalar mana savol so'rashlikda qanday ish tushgan? Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam sahobalari amal qilishlik uchun savol so'rgan, shuning uchun ko'z so'rashmagan. Chunki so'rasa bir amal qilish kerak. Navvos ibn Samon roziyallohu anhu Madinadan tashqarida yashaydi. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam orqasida besh mahal namoz o'qib, u zot orqasida amin deb turishni yaxshi ko'radi. Lekin deydi, bitta narsa to'sardi meni Madinaga kelishlikdan. Nima to'sardi? U baxtur payg'ambarning orqasida amin deb turishlik. Men Madinaga ketsam deydi, savol berishlikdan tiyilib qolardim. Chunki payg'ambarimizni Madinada yashagan sahobalari oshiqcha savol so'rashmasdi. Endi men xolagan paytimda kelib xolagan savolimni so'radim, o'shuning uchun Madinaga kelishidan men o'zim to'xtatib turardim dedi. Anas ibn Malik roziyallohu anhu aytadi, bitta tas kelib qolsa xursand bo'lib ketardi dedi. Hammamiz yig'ilib payg'ambar oldiga kelib oladik, hali sahroy savollarni so'rardi, biz o'rganib olamiz. Ko'p savol ixtiloflarga, qiyinchiliklarga va mashaqqatlarga sabab bo'ladi. Demak, savol bermaslik kerakmi? Berish kerak. Savolning turlari bor. Farz bo'lgan savollar bor. Mandub bo'lgan savollar bor, ixtiyoriy. Harom bo'lgan savollar bor, makruh bo'lgan savollar bor. Savolni bo'lib olaylik. Farz bo'lgan savollar qaysilar? Balog'atga yetgan yosh yigitcha tahorat usuli haqida so'rashi shart, so'ramasa gunohkor bo'ladi. Tijorat qilayotgan savdogar savdo kitobi haqidagi savollarni so'ramasa gunohkor bo'ladi. Hajga ketayotgan odam haj ilmlari haqida so'ramasa gunohkor bo'ladi. Namozga kelayotgan odam namoz hukmlarini so'ramasa gunohkor. Bu so'ralishi shart bo'lgan ishlar. Endi janaza, meros, nikoh masalalari mana bu ixtiyoriy bo'lsin, farz kifoya bo'lsin. Qalam bo'lgan savollar qaysilar? Alloh taolo faqat o'zida olib qolgan ilmda savollar. Qiyomat qachon bo'ladi? Alloh taoloning qo'li bor deb Qur'onda. Allohning qo'li qanaqa? Alloh taolo ko'radi, eshitadi debdi. Qana qilib ko'radi, qana qilib eshitadi. Bu savollar harom. Ruh haqida so'rashadi. Shunga o'xshagan savollar harom bo'ladi. Va musulmonlarni tayinlikka olib keladigan savollar ham man qilingan savollar kiradi. Hasan Basri aytadi: "Mana endi ko'pchiligida sahar kelgan uyqu so'rashlar tabiiy. Lekin hozir men sizlarga bir nohata bir zarar bo'lgan narsani o'qib beraman. Uyqu so'rayotganlar bir cho'kib tushib olsalar, uyqinglar yoziladi. Qimirlab olaveringlar." Hasan Basri aytadiki, odamlarning ichidagi eng yomoni kim? Og'ir masalalarni ushlab oladi, Allohning qullarini ko'r qiluvchi kimsalar eng yomon odamlar. Og'ir masalan o'sha edi, odam ozodasiga shu bilan ixtilof soladi, eng yomon banda g'alaba qo'ziydigan kishi. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam aytadi: "Al fitnatu na'imatun la'anallohu man ayqadaha." Diqqat qilaylik, g'alvaga agar sizga olib kelgan savolingiz, sizni berayotgan bir masalangiz g'alvaga, fitnaga sabab bo'layotgan bo'lsa, eng yomon odamsiz. Fitna deydi Rasululloh sollallohu alayhi vasallam. O'zi odatda uxlaydigan narsa bo'ladi. U shu fitnani, shu g'alvani uyg'otganga Allohning la'nati bo'lsin. Deydi. Allohning la'nati bo'ladi musulmonlar o'rtasiga g'alaba solayotgan odam. Bir masalani ko'tarib chiqdi-da, u domaga savol beryapti, u fitna qo'zyapti, bu domaga savol fitna qo'zyapti, xullas fitnaga sabab bo'lyapti. Eng yomon odam fitna qo'zigan odam. Imom Muslim rivoyat qilgan hadisda Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam aytadi: "Mana hozir ko'ryapsizlar, haqiqat bo'lib turgan narsa. Guruhvozliklar, talabkashliklar, firqalar, sen menga borishlar, shunga o'xshagan narsalar ko'payib ketdi. Mana shu narsalarda qanchalik og'ir ekanligini bilib olaylik shu hadisdan. Musibat nimada? Amonat qoidasi yaxshi kitob sunnatdan hujjati bor. Mana bu ag'irda tomoni ishlayotgan hujjati bor, umuman tashavvur hamma kitob sunnatdan hujjati bor. Birodalar, agar hamma kitob sunnatdan hujjati bo'lsa, kitob sunnat bitta edi-ku. Bu musulmon kitob sunnat tushunsa birlashish kerak edi, nimaga bo'linib o'lyapti? Bu ilmni ko'pligidanmi? haddan tashqari ko'payib ketganligidan. Payg'ambarimiz aytadi, musulmonlar oldida eng katta gunoh qilgan kishi musulmonlarga harom bo'lmagan masalani savolini beradida, shu savoli tufayli harom bo'lib qoladi haligi narsa. Eng yomon odam musulmonlarga halol bo'lgan narsani so'rab kavlashtirib harom qilib qo'ygan kishi. Mana ummatim ichida dedi payg'ambar sollallohu alayhi vasallam, Savbon roziyallohu anhu rivoyat qilgan hadisda. Men ummatim ichida shunday kishilar bo'ladiki, ularni faqihlari, olimlari qiyinchigal masalalarga o'zlarini uradida insonlarga mashaqqat tug'dirib qo'yadi. Men aqlni aytmayman, mana masalani qo'zg'ib demayman, o'zingizlar topib olasizlar. Hozirgi kunda kerak bo'lmagan masalalarni qo'lib gapirib, odam o'tasida fitnaga g'alaba sabab bo'layotgan qora akalarimiz, domlalarimiz yo'q emas. Tasavvur qiling, bugun onajiga kirib, ehtilom bola uyg'ongan, balog'atga yetgan bolaga nima o'rgatish kerak? Tahoratni, g'uslni, namoz o'rgatish kerak. haj haqida aytdi bunga hali endi balog'atga kirdi zakot haqida sada haqida gapirib bo'lmaydi bunga bu endi kirdi bu endi bu erkak bo'ldi endi bir katta kishi bo'ldi tahoratni g'usulni o'rganib olsin boy bo'lib qolsa bir kuni nima qiladi o'zi so'rab surishtirib o'rganib oladi zakotni sadaqasini bizni endi balog'atga yetgan bolaga shu katta hukmlarni gapirib turib qiynab qo'yyapmiz Ummatim ichida shunday kishilar bo'ladiki, axir ilmlari, olimlari qiyin masalalarni qo'zib, odam o'rtasiga ixtilof soladi. Eng yama odam shu deb Payg'ambarimiz sollallohu alayhi Sahih hadiste. Yine bir shunday bir savollar bo'lib qoladiki, ki, aniq bo'ladi. So'raladida, mana nima bo'ladi? Payg'ambar sollallohu alayhi vasallamdan bir kunga bitta odam savol so'radi. "Ya Rasululloh, bitta odam uyga kirgan ekan, uyida ayolini to'shagida bir odam zino qilayotgan ekan ayoli bilan. Shu kishini payg'ambarimiz aytayaptiki, haligi odam o'ldirib qo'ydi. Endi nima bo'ladi deyapti. Payg'ambarimiz bunaqa savollarni eshitganda yoqtirmasdi. Nimaga yoqtirmasdi? Nimaga? Chunki zino qilgan odamning jazosi haqidagi hukm aniq bo'lgan edi. Endi so'rash hojati yo'q edi, javobi aniq edi. Bu odamni olib borib qozi hukm chiqarishni kerak edi, surishtirish kerak edi, tosh bilan yoki darrov urish kerak edi. Bu o'z bilganini qilib qo'yib turib, endi nima bo'ldi deyapti. O'zi oshunchalik qilib qo'ydi bu odam. javobi aniq bo'lgan narsa haqida qattiq so'ralmaydi. Bo'lmagan narsa haqida so'rash. Agar bunday bo'lsa-chi, agar bunday bo'lsa-chi. Malik Anas roziyallohu anhudan so'rashdi. Agar osmondan sut yoqsa, o'sha suvda sutda tahorat olsa bo'ladimi, bo'lmaydimi deb so'rashdi. E, biz kulyapmiz-ku. Biz oramizda ham ko'p bo'ladi bunaqa savol. Imom Malik nima dedi? Yog'dimi dedi? Yo'q dedi. Yo'qsin keyin gaplashamiz dedi. Ya'ni o'rni kelganda gaplashamiz. ma'ruzalarda yoki bir qandaydir o'tirishlarda savollar bormi desa, hali odamlar o'zlarini qiynab yurib savol berish kerakda Xor akaning ko'ngli uchun. Agar bu savol sizning ichingizda bo'lsa, shak tilingizga kelar edi. Agar bu savol sizni hayotda qiynab o'ylantirgan bo'lganda esingizda turar edi. O'zi savol yo'q o'zi. Din haqida ham yo'q. Endi savol berib qo'yish kerak deb so'rab qolamiz. Sahobalar amal qilish niyatida savol berishdi. Nur surasida Alloh taolo aytadi: "Innama kana qawlul mu'minina idza du'u ila Allohi va rasulihi liyahkuma baynahum an yaqulu sami'na va ata'na va ulayka humul muflihun." O'rtamizda kelishmovchilik masalalari bo'lib qoladi. O'rtamizda bir tushunmovchiliklar bo'lib qoladi. Shunda kim oldiga boramiz? Albatta ahli ilm biladigan odamlar oldiga. Alloh o'zini mu'min bandalarini maqtab aytadi. Alloh va uning payg'ambariga o'rtalarda hukm chiqarish chorlangan vaqtlarida Mu'minlarning so'zi eshitdik, bo'yinsundik demoqda. Ana o'shalargina najot topishi bo'ladi. aka, bunday mana ish bo'ldi. Endi nima bo'ladi desa, mo oyatda bunday deyilgan, mana bu hadisda bunday deyilgan deb javobni aytsa, shunga bo'yinsunishni xolamaydi. Nariga qorakadan so'raydi. Undan so'raydi. Mu'min kishining hukmi nima bo'lishi kerak? oyatni hadisni eshitgandan keyin eshitdim itoat qildim bo'lish kerak agar siz itoat qilolmayotgan bo'lsangiz ham aytingki men itoat qilolmayapman lekin to'g'risi ham shu men qilolmayapman faqat lekin mana shunaqa bo'lishi kerak o'sha oyatdagi yoki hadisdagi narsa to'g'ri bo'lishi kerak kim Alloh va uning payg'ambariga bo'yin sunsa va Allohdan qo'rqib taqvo qilsa faqat ana o'shalargina baxt saodatga erishuvchidirlar hayotda bo'layotgan muammolar yomg'ir yog'mayotganligi suvni oz bo'lligi qor yog'mayotganligi, ekin tikinni bo'lmayotgan. Qalbunga unga to'ngab ko'ramiz. Ha? Qalbunga to'ngab ko'ramiz. Lekin quloq solinglar. Hamma aybdor, faqat siz emas. Haqiqiy mo'min musulmon bandalar hech qachon Banu Isroil Musa payg'ambarga aytgan gapni gapirishmaydi. Nima deyishgan edi? Qalu ya Musa inna lan nadkhulaha abadan ma damu fiha. Fadhhab anta va robbuka faqatila inna hahuna qa'idun. 250 yildan ko'proq muddat Misrda qul bo'lib turgan Banu Isroilni Musa alayhisalom payg'ambar alayhisalom 600 mingta yahudiyni Misrdan olib o'tdi. Dengiz yorib o'tishdi. Misrni 9 ta mo'jizani ko'rishdi. Dengiz yorib o'tdi 10 ta bo'ldi. Shuncha mo'jizani ko'rgandan keyin Banu Isroil uchun yozib qo'yilgan Ilyo shahrining eshigidagi kelishdi. Musa payg'ambar aytdi: "Mana bu shaharda Alloh sizlarga yozib qo'ygan, sizlarga nasib beradi. Bitta eshikka hujum qilib, bitta eshikni ochsanglar, shahar sizlarniki bo'ladi." Shuncha mo'jizani ko'rgandan keyin, shuncha karomatlarni ko'rgandan keyin Musoni qavmi nima deyishdi, nima deyishdi? "Ey Musa, modomiki ular, ya'ni shu shahardagi kishilar o'sha joyda ekan, biz hech qachon kira olmaganmiz. Bas, borgin, sen o'zing va Parvardigoring bilan ular bilan o'shaveringlar, biz ersamayda o'tirib turamiz. Shuncha mo'jizani ko'rsatib, shuncha qullik, xorligidan olib chiqib ketgan Musoga aytgan gapini ko'ring. Endi mukofot qanaqa bo'ldi? Mukofot o'rniga keldi. Biz bu qissalarni o'qib turib, o'rtasidan xulosa olaylik o'zimizga. Biz boshqalar uchun javob bermaymiz, esimizdan chiqmasin. Har bir odam qiyomatda o'zi uchun javob beradi. قال فإنها محرمة عليهم أربعين سنة يتيهون في الأرض فلا تأس على القوم الفاسقين alloh taolo ularni mana shu payg'ambarga qilgan o'jarligiga bergan mukofotini ko'ring oh dedi endi 40 yil mobaynida bu yer ular uchun haromdir ular yerda sahrolarda adashib uloqib yururlar sen bu itoatsiz qavm qilmishidan mahzun bo'lmagin demak Allohning buyrug'i turganda payg'ambarda buyruq turgan paytda itoat qilmasdan ochiqchasiga bosh tortayotgan odamni jazosi shunday bo'ladi. Sizlarga qanday musibat yetsa deydi Alloh taolo Qur'onda oyatlarda. O'zingizlar qo'linglar qilgan ish tufayli yetadi. Nima kun kelayotgan bo'lsa boshimizga, o'zimizga yarasha kun ko'ryapmiz. Ya'ni Alloh taolo ko'pini nima qiladi? Kechirib turadi. Agar bandalarni qilgan ishlarini jazosini o'rnida berganimda Alloh taolo ba'zi oyatlarda yer yuzida birorta jonivorni qo'ymagan bo'ladi. Agar siz bilan bizni qilayotgan fe'l atvorimizga o'rnida jazo kelsa hech qasimiz qolmaslik yer yuzida. Chunki shikoyat qila olmaylik hali. Yomg'ir nima yog'mayapti? Biz zo'rimizni ayb nima? Yomg'irdami? Nimaga kamchiliklar yetarli bo'lyapti? Nimaga bola chaqalar itoatsiz bo'lyapti? Nimaga topganimizda baraka yo'q? Nimaga xotirjam yo'q qalbimizda? Bo'lmasa hamma yo'q bor. Pul ham bor, Sog'lik ham bor, tinchlik ham hamma bor, lekin xotirjamlik yo'q. Sababi Alloh va Rasulining hukmida yashanyapmiz. Ayb o'zimizda. Juda ko'p xatarganmiz. Badrda musulmonlar payg'ambarimiz gapiga xo'p deb turdi, mingta farishta shu Alloh yordam berdi, olti tomonda yordam berdi. 50 ta kamonchi Payg'ambar vasallam buyurgan joyda turganida Alloh taolo g'alabani naqib berdi. Xato sodir bo'ldi, o'rnida jazo keldi. Musulmonlar Hunaynga 10 mingta qo'shin bilan chiqishdi. Bugun ko'pmiz, bugun ko'pligimiz bilan yengamizda turib, Allohning yordamiga emas, sonini ko'pligiga suyanib qo'yishdi. 10 mingta odam o'zidan ozroq bo'lgan qo'shinni yengilib qoldi musulmonlar. Payg'ambar sollallohu qatnashgan g'azovatlarda bittasida musulmonlarning soni ko'p bo'ladi bir marta. O'sha yengilib qolishadi. Nima sababdan? Allohga suyanishmasdan o'zini sonini ko'pligiga suyanadi. Abi yil qish kelmas ekan. Xudoga shukr. E, ko'mir e, olib qo'ydim sovuq kelsa ham. To'r qopini Allah'a qo'ydim, bug'doy bosib qo'ydim. Bizda Allohga suyanishdan ko'ra o'zimizni moddamizga suyanishlik ko'p. O'shuncha yetmayapti, o'shuncha yetmaydi ham hech Yana qaytarib o'tamiz. Nima boshimizga yaxshi yomon kun kelsa, o'zimiz bunga sababmiz. Kulasa, endi nima qilish kerak unda? Xulosa shariat hukmlariga aleyhi ve yo'li. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam ko'p savol ve sellem bizni qaytardi. Robbana sami'na va ata'na g'ufronaka robbana va ilaykal masir. Eshitdik va itoat etdik. Parvardigoro, gunohlarimizni mag'firat qilishingni so'raymiz va faqat o'zingga qaytajakmiz. Alloh va Rasulining hukmiga xuddi itoat qilgan sahobalar hayotidan Umar ibn Hattob hozir bir qancha misollar beraman. Umar ibn Hattob roziyallohu anhu mana itoat qilsa nima bo'lgan ko'rib qo'yaylik. Itoatsiz bo'lganda nimaligini ko'rdik. Mana g'azab yengilib qoldi, Banu harom bo'ldi. Bu jazo edi. Endi itoat qilganlarga qanaqa mukofot boradi? Umar ibn Hattob roziyallohu anhu aytadi: "Azizlikni islomdan, dindan boshqa joyda qidiruvdik, xor qildi Alloh bizni. Azizlikni islomdan boshqa joyda istodik, xor bo'ldik. Islomni ushladik, aziz bo'ldik." Umar ibn Hattob roziyallohu anhu kim edi? Bitta shahro arab edi. Qanaqa arab edi? Bo'lganda ham tugigan arablardan edi. Johiliyatni eslab deydi. Bir kulgim keladi. Cahiliyatı eslab bir yig'lagim keladi. Kulgim kegenin sababi deydi. Hurma terisi qo'shilib o'sib qolgan 3 tuttali hurmalar ta, 4 talik Haligini attırıp, turib, sig'inardik haliginga deydi. Johilligimizni ko'rib turib deydi, kulgim aç Och yiyip yeb hudayimizi dedi. deydi. Shunchalik johil nodonligimizni o'ylab turib kulgim keladi. Endi sababı sababi deydi. yaşar yashar qizini olib chiqib ko'mib kelganman. Chuqur Turfonga tekkanimda soqolimga tekkan chaynada qoqib turardi qizim deydi. Shu qizchani yerga tashlab, ko'mib, tortekanda barmog'ini mahkam ushlab turganim deydi. To joni chiqqicha barmoq ushlab turdi, turpoli sudur-sudur ketdi. Mana shunday bir rahamsiz, mana shunday bir badxof bo'lgan xalqlar bo'lgan, xor bo'lganlar. Bir tomoni Forsga, bir tomoni Rumga tobe bo'lgan. Mana shu xalqlar islom ushlaganda qanday aziz bo'ldi. Umar ibn Xattob haqida g'arb qarashlar aytadi, Yer yuzi Umardaqa odil podshohni ko'rgan emas dedi. Siz bilan bizning dinimizga dushman deb qaraydigan bo'lsa, shular, shular odilligini tan oladi. Umar ibn Hattob roziyallohu anhu islom mo'jizasi deyiladi. Chunki islomga kirishligi bilan 180 gradusga burildi axloqi. Umar ibn Hattob roziyallohu anhu xalifa bo'lib o'tirganda minbarga odamlar rasul rasul qilar ekan. Rasululloh sollallohu tirik paytida Umar qilichini chiqarib hammani chopaman deb turardi, Rasululloh hay hay deb turardi, tek turardi. Rasululloh o'tib ketdi. Abu Bakr davrida Abu Bakr bosib turardi, tek endi o'ziga qoldik. Endi o'ziga qoldik. Endi holimizga voy bo'lsin deb turganda Umar ibn Hattob eshitdi-da, hammani yig'di masjidga. Allohga ham Payg'ambar sollallohu alayhi vasallamga aytib turatdi-ki, Rasululloh sollallohu alayhi vasallam dedi. Tirilik davrida yo xizmatkori bo'ldim, qo'lidagi qilichi bo'ldim, tek qo'lsa chopdim, tur desa turdim. Rasululloh vafot etdi, men bu bilan baxtliman deydi. Ko'rasizmi, nima bilan baxtliligini aytyapti. Xalifa bo'lgan odam shu narsa bilan baxtliman deyapti. Xalifa bo'lganligi bilan emas. Undan keyin uni do'sti Abu Bakr xalifa bo'ldi. Uni yonida qilish bo'ldim, xizmatkori bo'ldim. Tek desa turdim, tek o'ta chopdim. U kishi ham o'tib ketdi. Mendan rozi bo'lgan holda men bu bilan baxtliman. Endi dedi, o'zimga qoldinglar dedi. Endi sizlar bilgan shiddat, sizlar bilgan qattiqlik halimlikka, muloyimlikka aylandi dedi. Lekin bu muloyimlik zulm ahliga hech qachon bo'lmaydi. Haq ahliga bo'ladi. Umar ibn Hattob roziyallohu anhu xalifa bo'lib turgan paytda Xurmuzonni jo'natadi Kisro Madinaga. Umar deganda Fosni, Rumni Qaysarlarni Kisro titrab turgan Umarni oldiga keladida, eng chiroyli kiyimlarni kiyib keladi, tilladan bo'lgan ipdan bo'lgan kiyimlari bilan. Madina ko'chada kirib kelar ekan, yuragi titra bo'ladi. Umarni oldiga kelyapman, Umar qattiq qo'l, Umar bir odam ekan. Shuni qo'rqib keladi. Madina bolalari, ayollari tomlarga chiqib haliga zeb-zinat kelgan Xurmuzonni tomosha qilishadi. O'sha davrdagi eng kuchli mamlakatda vazir kirib kelyapti. Meni dedi, amirlarni saroyga boringlar dedi. Amirda saroy yo'q dedi. Qanday qilib bunaqa katta mamlakatda amirning saroyi bo'lmaydi? Uyga boringlar. Uyga borishdi, birodarlar, uyi kichkinagina yog'och eshik. Odamni qo'li bunday qilsa, bu qo'li tegadigan devor balandligidagi loydan bo'lgan devorlarda. Shuni dedi. Eshikni ochdi, o'g'li chiqib, masjidda bo'lsa kerak edi. Masjidga bordi, topisha olmadi. Qarashudi, Madinani bir chekkasida bir xurmotayda 7 yamog'i bor, yaxtay bilan uxlar edi. Xalifa. Birorta tansoqsiz, birorta qorovulsiz. Xurmuzon ko'rsa titrab ketadi qo'rquvdan. Hakamta adilta, adilta faminta. Tarata qolgan jumlasini aytdi. Hukm qilsan odil bo'lsan, odil bo'lsan qo'rqmay qulabsan. Yolg'iz ulaşın tasavvur qiling-da podshohda. Ko'chada, daraxtda Umar ibn Hattob Quddus fath bo'lganda butun Payg'ambar sollallohu alayhi vasallamdan keyin qolgan sahabalar hammasi yig'ilishdi Quddusga. Va Quddusni kalitini rohiblar Amir al-Mu'mininning qo'liga topshirishligini aytishdi. Amir al-Mu'minin Umar ibn Hattob odil edi. Madinadan bitta xizmatkorini yetalab, bitta tuyani menib chiqishdi. Tuyani 1 kilometrda almashtirib minishadi. 1 kilometr xalifa yetalaydi xizmatkorini o'tkazib. 1 kilometr xizmatga yetalaydi xalifani o'tkazib. Bu adolatni yer yuzi ko'rgan emas edi. Quduqqa kelishadi. Umar yetalab kelayotgan paytda. Quduqqa tushib suv chiqishlikka harakat qilib qoladi, tuyani so'tirgan, o'tir deydi. Odil rozi bo'lmaydi sen tushsan deydi. Men yerdamanmi, men olaman. Tushib hududdan suv chiqib, xizmatkorga ichiga talab ketadi. Quddus eshigi yekalar ekan, butun Quddusda ayonlari, sahobalar hamma chiqib kutib turadi. Umar kelyapti. Butun yer yuzi qo'rqadi Umar ibn Hattobning ismini o'zidan. Uzoqdan tuya yetalagan odam ko'rindi. Tuyaning ustida bitta odam turadi. Ha bu Amirul Mo'mininni kelayotganligini aytgani kelayotgan elchi bo'lsa kerak deydi. Qarasa Umar yetalab kelyapti tuyani. ustida xizmatkori. Amr ibn Os kelib, al mu'minin, bu butun Quddus ahli kutib turib sizni. Kuyga chiqib oling" dedi. Sizni azligingizni ko'rsin bular dedi. Umar otam nima dedi? Biz azizlikni islomdan boshqa narsadan istadik, Alloh bizni xor qildi dedi. Islomni ushladik, Alloh bizni aziz qildi dedi. Birodalar, bu kishilar mana shu xor kishilar bo'lgan. Lekin endi ismlari aytilganda roziyallohu anhum deyiladigan kishilar bo'ldi. Nima bilan? islom bilan. Inson amal bilan aziz bo'lmaydi. Pul bilan aziz bo'lmaydi. Mansab bilan aziz bo'lmaydi. Hech narsa bilan aziz bo'lmaydi. Agar iymoni bo'lsa. Chunki bu narsaga yetgan odamlardan ham ko'ryapsizlar hayotda. Hayot shirin bo'lyaptimi ularni? Iymon bilan bo'ladi. Haromdan tiyilishlik, farzlarni bajarishlik, sunnatga ittibo qilishlik bilan bo'ladi. Alloh subhanahu va taolo bu payg'ambarlarning tarixlaridan bizga keltirayotgan qissalaridan ibrat olishimiz kerak. Hammasini xulosasi bitta. Allohdan taqvo qilsa Alloh aziz qilaveradi. Albatta boy bo'lish shart emas. Albatta sog', albatta bir amaldor bo'lish shart emas. Alloh aytgandek qilsa aziz bo'linaveradi. Suhbatimizga nihoya yasar ekanmiz. Din birdamlik undaydi. Agar sizdan biz haqiqiy la ilaha illalloh Muhammad rasululloh degan ummat ekanmiz, biz o'rtamizda ixtilof bo'lmasligi kerak. Chunki oyat bilan hukm, hadis bilan hukm aytilganda musulmonlarning ishi eshitdik va itoat qildik deyishligi kerak bo'ladi. Ey insonlar, sizlarning millatingiz, diningiz haqiqatda bir dindir, ya'ni islomdir. Men esa barchalaringizning parvardigoringizman, bas menga ibodat qiling. Anbiyo surasi 92-oyat. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam sahih bo'lgan hadisda, mana muttafaqnali hadis La tarji'u ba'di kuffaron yadribu ba'dukum riqaba ba'd. Mendan keyin dedi payg'ambarimiz. Biringlar ikkinchilarni bo'ynilariga qilich soladigan kofirlarga yalanib ketmanglar dedi. Musulmon musulmon bilan fitna qilishligi, musulmon musulmonga qo'chqay qo'jitishligi uni kufriga sabab bo'lib qolish ehtimoli bor. Jamoatni tark etgan kishining jazosi nima? Kim haq yo'lni aniq bilgandan keyin payg'ambarga xilof ish qilsa va mo'minlarning yo'llaridan boshqa yo'lga ergashib ketsa, biz uni ketganicha qo'yib beravermiz So'ngra jahannamga dohil qilamiz. Niso surasi beshinchi oyat Alloh va rasulining yo'lidan xilof qilgan, teskari chiqqan kishilarning jazosi jahannam bo'ladi. o'zi aslida bu ixtiloflar, bu kelishmovchiliklar, bu tarafkashliklar har xil nomlarni sababi nima? Havoy xohish, shaxsiy manfaat, qaysarlik, zo'ravonlik, xo'p deb qo'ymaslik, o'zinikida turib olishlik, haqmi nohaqmi, mana shu narsalar agar o'rtamizda kelishmovchilikka sabab bo'lsa, bu nihoyatda bir xatarli oqibatlarga olib keladi. ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات واولئك لهم عذاب عظيم. Aniq hujjatlar kelgandan keyin bo'linib ketgan va bir-birlari bilan ixtilof qilib, talashib tortishgan kimsalar kabi bo'lmangiz. Ana undalar uchun ulug' alamli azob bordir. Talashib tortishmaylik, bir bo'laylik. Xilma xil firqa, xilma xil toifalardan dinni o'rgansak, din o'zimiz bitta qilishlik kerak bo'ladi. Endi dinni o'rganib bo'linayotgan bo'lsa, demak kimdir dinni noto'g'ri tushunyapti. Alloh subhanahu va taolo shariatini mahkam ushlaydigan, payg'ambar sollallohu alayhi vasallam sunnatiga ittibo qiladigan bandalardan qilgan bo'lsin. Va o'zini Habibi Muhammad Mustafa sollallohu alayhi vasallamni huzurida Firdavsul jannatda, jannatul Firdavsda birga o'tirishni hammamizga nasib qilgan bo'lsin. Va keyingi qurbon hayitlariga tinch isomon hammamiz yetish nasib qilsin. Qurbonlik qiladiganlarimizni qurbonlarni qabul qilsin. Parvardigor bemorlarga shifo bersin, mashaqqatga, musibatga kirib qolgan Alloh taolo o'zini faraj bergan bo'lsin. Va siz bilan bizni qilayotgan ibodatlarimizni xushni qabul qilgan bo'lsin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.